bon, bidiak berba hobetu uh, dira, baina haitiarrak ainitz uh, eh, gal egiten dute, nun pasatu den, dirua dilua sartu behar zela, eta badira manifestaliak uh, gauzak dute, eta bada beste gauz bat ere, haiti trabeskatzen du ere krisa politik tiko lagi bat. Ekonomia mailan eta sozial arloan, egan nahi du itzeman zen diru ez da etorri, edo diru parte bat uh, desbideratua izan da ere? Edo? Bai, bon, ez da dena etori, eh, eh, e, eguniko e, lagugoiak etorri dira, sartu dira, eta bon, jendeak erraten dute, bai, ango gobernamendua eta ango elkarteak organizazioak ez dute, uh, ez dute, deusunkitu eta diru hori pasatu dela ONG internazionali eskutik, eta Euh, amerykano kompani handietik. Euh, eh? Hein. Mm -hmm. Eta orduan ez dute euh, ikusten diru horren benefizioa. Eta ordean jaiten zinuen, horrez gain, uh, krisa ekonomiko eta sozialarez gain, politikoa ere badela. Bai, bada beste krisa bat uh, aitin, eh, Michel Martelli uh, egungo lehen dakaria, autetxia izan da 2000 amekan, eta gerostik uh, beste hautezkundiak antolatu behar zituen, uh, senatorak, deputateak eta erriko etxek hau uh, hau bai. bai. Eta orduan, bon, hautezkundiak horiek ez dira izan, eta orduan gero geroztik, bon, euh, egungo parl parlamentariak euh, haien mandatua finitu da aurten, urtahilaren euh, amabian, eta ordan egun ez da parlamentarik haitzin. Guai, Michel Martelli egungo mar uh, elendakaria, gobernatuko du, bakarek, nominatu du zera lehen mistru bat, Evans Paul, afen, hori da berria da, eriz, eta lehengo lehen mistrua uh, demisionatu du, diakin eh, eh, berda badira manifestaldi hainitz eh, egun guziz badira haitin eh, opozizioa antolatzen ditu manifestaldiak eta orduan opozizioa salatzen dute guai uh, egungo lehen dakaria, Michel Martelli be bakarrik eh, diktator bat bezala gobernatuko duela uh, Eta ordeon hauteskundeik eh, ez da gertatu boi arte, eta aipatzen dea egitea ondoko... Bai, ordoan, eh, eh, normalki, bai, lehen dakaria plantatu behar du le Konsei Elektoral Provisuar eta OIEK antolatzen ditu, dituzte hauteskundeak. Baina egungo e, lehen dakaria ordoan Michel Marteri e, nahi duaren lagunak ezagri hor le Konsei Elektoral Provisuar eta bon, ez hon hartua izan parlamentareik ekin eta hortarako bon, lusatzen nahi da, bai. Hmm. ez dute akordiolik uh, eh, Ordean, eh, ez da bat da, eta krisia hori delata, ala ere, beraz, eh, proiektu batzu haintzina segitzen dira, zuek ere, emengo elkartearekin konbit purraiti eta elkartearekin, gauza batzu, eraiki dituzue, zertan dira zuen proiektuak Bai, bai, ordean, gu ba, ba susten gatzen ditugu ilu proiektuan, susten gatzen dugu uh, eskola bat, mendi batean, eh, leku uh, isolatua batean, eta orduan ez dute, uh, ez da dutik uh, laguntzerik, eta gu laguntzen dugu, onpagatzen dugu bizpailu, uh, erakaslea, eraiki ditugu eh, komunak, eh, mhm. eta biblioteka bat ere eh, plantatu ditugu, eta gero ere maitugu beste proiektu bat. Lantegi bat ere bazen, kontserbategi bat? Bai, kontserbategi bai. bat, bai. Hori eraiki dugu ere kontserbategi bat, izanagila agila joan den urtean formakuntza bat egitea, bai hasiko dira kontserbak eh, egitea eta saltzea, eta bada dugu oh, Martxan da hori? Bai, ari da bai, bai. Ba, ba, hasten da bai, ba, hasten da. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eta gero bat dugu ere beste proiektu bat, uh, e, proposentzen dugu hemen godien hier, eroste bat behi bat ere ana haitin, eta behi hori maten dugu familia bati, eta okupatzen dena hiru lau urtez, eta gero e, saltzen dituzte behia arena atxekin, eta diruikin erosten dugu beste behi bat, eta beste familia bati ematen dugu labada kadena bat e, baino hau zu, eta mm. gure elkarteekin erosi dugu ogoita bat behi uste dut, eh? Mm. Eta, me behiak egoiten dira gero familietana? Ez, ah, ez. ez, ez nahi bauzu. Eh, egoten da familietan eh, denbora bi atxe denbora egiteko. Ah, iru atxe, zanta lehen bi atxe familien dako da. Ah, eta ah, iru atxe egiten duelaik. Saltzen dugu ama eta irugarren atxea. Eta diru horrekin erosten dugu beste behi bat gazteago. Eta ematen dugu beste familia bat. eta familia bakutxean segitzen dute bi atxeekin. Voilà, bi bai. eta behia bilaka aplikatzen. da, bai. bai. bai. Ordean, eh, behala, eh, nahi du, ala ere, proiektu xumeak bali madira, badira biziki eh, konkretuak, eh, hasteko, bai. eh, aintzina mm segitzen dutenak, eta beraz zuek, zuen ekitzak segitzen dituzu aintzina, bat webgune bat? Bai, interesak direnak duetan aldira ikustiat. Ia zire duen ginelaik egin genituen bi filma guen proiekturen buruz, ordan duetan liste, badira, bada berzune bat eskolaz eta bestia frantsesez, aldurak biduaren eskolaz, esker. Eta web gune hori da uh, ube, ube, ube, ube, ubikoitza ubikoitza bai, bai. Ados, e, mil esker? Bai, mil esker zuri. Eta laste Bai, bai jo.